znači tri mjeseca, četiri mjeseca žive, 120 dana te ćelije koliko je propisan da žena tako tako. Hm? Najbliže na uti. <laughs> Uglavnom... I mlijeko ispod, a pamti. Ispod muškarca, znači osobine. Čelije, čelije pamti. Gdje im je centar za pamćenje? Pa u, u polom se ne su Dobro, to je sad drugo pitanje. Eto, možemo sljedeći put. Je li centar čovjeka, centar za, za, za razmišljanje, je li u srcu ili u mozgu? U srcu ili u mozgu? Oni koji kažu u srcu, negira, negira i nauka. Jer u mozgu je centar. Oni koji kažu u srcu negira i Kur'an. Pa hajde sad spojiti između ovog ovoga. Hajde nađi mi gdje je ta nauka. Gdje je to zapisano? Koja je nauka? Tam jednu, jednu, jedinu, makar jako zbog. Mogu da daći primjer. Znači primjer, znači, kaj su sam pomer? Kada se čovjek pisali, u Splitu bio ono, bio ga rada na što ali koča se s i na situaciju se ja. sve prošle lijepe na situaciju, sve je bilo počeo pisati pjesme. Znači potom, znači musliman, ako mu treba zamijeniti srce, i uzmo srce od keafira, stavio na kafir. Jel? Jel? Hoću će kufr da izražava. <laughs> da mi Da mi počnemo, Ovaj, na ovo niste odgovorili na ovo. Ima kuranski ajet koji govori o tome. O, smislu ženjenja muškara č, dozvole za četiri. imao jedan kuranski ajet iz kojeg učenjaci izvukli zaključak. Pa ima žena jaki. Žena jaki. Razbije čovjeka. Tatari, Tatari kad su napadali na Sunane Bagdad, kad su osvojili Bagdad, u njih su žene bile ratnici. Ibn Kesir svojim, svojim, svojim, svojim, svojim, svojim, Oni su bile ratnici, jake bile. Do te mjere, kaže Ibn Kesir, da naši muslimani sad bili ostali džihad, zapostali, prepustili se šta je znam, djalku, no, do te mjere da e, vojnik, znači tatarski žena dođe, bježe muslimani, skupina muslimana bježe, ona kaže, stani, ne smijete bježati. I oni stanu ukupa se, umjesto ona dođe jednog po jednog ubija. Žena. I kaže, jednom se skupini desu jedan junak, među tim muslimani, koji čekao, pa pomogu se ja pobuniti. I pobuni se i ubije tu ženu. A ono ostalo na redu, znači, rabe bile jake, ratnici bili. Muslim, muške muslimane ubijale redu.

žena je to neke kao graniče, kod nekošnog I da bi mu stavac mora kaži ne bio zakinu, ne pada njena, ima potrebe te, da ima mogućnost normalno istim svojstvo. Sve stačno neko. Sve tu, tu jedno okolo ono. Haulah ima ono, okolo ono i četvrto čak je rekao, ali ima, a je direkt govori i, i primjer, plastičan primjer, što kaže, nacitan primjer, to kad vidiš taj primjer, ka, e, sad mi je jasno. Šta? Da mi idemo ovdje, ovaj, imamo mi, ovaj, malo razmisli, smijete mi pitati žene. I ono isto pitanje, ono ko me govori, spoji, ono, pazite, ne zaboravite jednu stvar. Nauk, po nauci je centar centar razmišljanja dež, uh, uh, svih misa, onih funkcija, volje, osjećanja, ovog sve to mozgu, ovom prednjem ovdje dijelo, zato kao što dala šanu ufati za nasije, za ovaj prednji dio, ovdje se ufati da, ovdje za kiku, jes? E, a u Koranu došlo srca, da je srce. Srca ne razumiju, srca ne vjeruju i tako da. To sad dvoje treba spojiti, treba to sad dvoje spojiti. Ja. Ja. Nije, razum obdaren. Jel razum u srcu ili u, u mozgu? Jel rekao o glavom obdareni? Nego razum. Razum, racija, racionalizam. Razum, znači razum, jel taj razum u srcu ili u glavi? Ili u, u mozgu? Znači ono što je nedvodbeno, pa ovo, ovo je temi pisao je Bintejmije. Znate kada živi Bintejmije? Znači, tad su muslimani već znali, na, kako su znali? Pa kako su ljudi stano ulije da mozgu? Pa neko, neko bubne u glavu i izgubi funkciju neku. Ko što danas imao sabraćaj nesrećen, tako? Doživio sabraćaj nesrećen u glavu, nema onoj funkcije, nema ovoj funkcije. Znači, e, funkcije misa one za pisanje, za razmišljanje, za osjećanja, a glavu na štetu nije srce. Znači, u prvom znači glavi je to, taj, to je te nevri povezani za razmišljanje. Za... A Kur'an govori o srcu i da je o tome pisao i ima neko i on odgovor na ovu stvar. Znači, znači Allah Žanu kaže spominje srce i razmišljanje. Da srce razmišlja, da srcem razmišlja. Kako se razmišlja? Nije vjerovanje, razmišlja jefkahun, fiqh je razumijevanje. Razumijevanje, razmišljanje, a srce to mi. Tako da to... Hajde. Znači, harmonija u svijetu. Allah je šan sve svaku stvar stavlja na svoj mjesto sve to tačno, pravo se to. Sve to redi. Sve to ima samo jedno nešto u ajetu, jedno spomenuto i objašnjava ovo nacrtano, tačno, možemo zamisliti svako od nas koji ima negdje to, oko svoje kuće. Ima, znači, na, nacrtano, nacrtano i to odmah lako razumiješ, lakše razumiješ. Dok ovo okolo, vi nešto okolo, kružite, tako. koji? Nije, to je samo dozvola da se ili Ako se boji da da će ne Ja. Onda po jedno. Nije to, nije to, to je samo u tom majcu došla dozvola sa ženi čovjek sad dvije po tri početi. Znači, a, to, to ne govore, ne pitamo, zna, nama je jasno kod dana da imaju svjetski dokazi, to je iđma učenjaka, da je dozvoljimo štavacu četiri, u stvari imaju ovaj, zahirije. Da Zahirije kažu može ovaj, koliko žena? Po četiri, kaže po dvi, dvi po dvi, tri, tri po tri, četiri po četiri, četiri puta četiri, osam, tri puta tri, šest, šest plus osam, koliko? Četrnest i ove četiri, osamnest komada. A ne ide nešto zahirije. To se ne znaš nikad kada poslanik ne imao, kaže, jedanest ili petnest, ili Dobro. Pošto mi, Bismillah, alhamdulillah, vasa, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, sallallahu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, da mi počnemo odavde sa ovim posljednjim pitanjima, pa ćemo onda vrace na nas ovdje. Znači, prvo pitanje došlo, kaže, a to od prošli put. Kaže, mi smo bračni par koji živi u Njemačkoj i bliži nam se godišnica e, kada moramo izračunati našu visinu zekata no, e, na novčanu ušteđevinu 7000 eura mašala. Znamo da je to 2,5% eh, na ovu svotu. A ovu svotu kada nismo dirali, prošlo tačno godinu dana. Znači, ispunjen je, eh, prošlo je haul godinu dana. Nisab ima. Koliko je nisab za zlato? Koliko je prošle godine bilo po, po istanskoj zajednici? Ja. A to opet zavisi od mjesta do mjesta. Znači, ibrat je u koliko grama, 75 do 85, shodno razilažem učenjaka. Znači, i kad ode, znači idete u tome da se ode u zlatar i pita koliko je gram zlata. Zlata, kojeg zlata? I znate da ima razlika između 14 karatnog do 24 karatnog. Koje, koje, koje zlata se pita? To, no, to je najčisto, ne? A, ili 12. Koje kod nas ima zlata? Otkud ovo kara, karati za zlato? Ne, čisto će znate. Znači, 12 e, e, karatno zlato je pola zlato, pola drugi metal. Pomiješano. Sve što rastu karati, 13, 14, do 24, sve je čistije. Znači, više zlata ima na račun ovoga i e, o tome su govorili islamski učenjaci i smatraju da što je iznad 12 karatnog da se smatra sve pod jednu skupinu zlata koje je zabranjeno da se mijenja e, zlato za zlato i tečak od nje kamata i tako dalje i sve ti detalje. Uglavnom, znači preko 12 karatnog zlata ono koje postoji u državi, koje se prodaje kod nas, ono slučaje 14 karatno, ono pošto najvešenije gleda se i pita se zlatar koliko je gram zlata i koliko izađe, e, ne znam, prošle godine, pre prošle godine, u Islamu zajednici je bilo 5000, a ono kad se recimo kod nas, radi se to od mjesta do mjesta, recimo u nas ono, zaodiča nije bilo poskupla, bilo je 4200 maraca. Tako znači nisam u tom mjestu gdje smo mi manje je bio nego recimo možda kod vas, ovdje je malo skuplji pa veći standard i tako dalje. Znači na način kako su stanovlje, znači nisam, znači ovdje se konkretno zlatar pita, glavno je ta vrijednost e, ista, znači nema velike razlike između zlatara. A ona se mijenja s godine znači e, na osnovu ovo, ovo spominje zbog toga znači što se ovde za ovo za ovo za ovu svotu nosa može da ima ni sad jer ima 7000 € ja. i e, kaže dalje kaže nedavno je mom suprugu stiglo da vrati državi beskamatno stipendiranje njegovog studija u Njemačkoj dug iznosi dug iznosi 4600 eura Kaže, nude mu da vrati ili kompletno jednoj sumi sa popustom od 30% ili da plaća mjesečno rate od 105 eura. I to tek od septimna 2012. godine. Pošto on sada ne radi na birovu, na birovu je prije bi se odlučio za varijantu da im vraća u navedenim ratama. E sad tek dolazi pitanje. Da li je to šarijetski ispravno i da li im da li mi da li im vrati, da li vrati kompletan iznos od 7000 ušteđevine eura, šteđevine, je li osnova za zekat ostaje 7000 eura ako nam je širijatski dozvon da vraćamo navedeni iznos u ratama od septembra 2012. godine. Odmah odgovorim na prvo pitanje. Kaže, je širijatski ispravan da vraćaju na rate, znači nima nikakve smijete da se vraćaju na rate, pošto je to klasični dug, jel se ono kad se dogovore, ja. bitno da nema kamate. E, ili kaže da im vratimo kompletan, znači nisu obavezni širijatski da vrati kompletan iznos. E, Dalje što nas interes kaže, je li osnova za zekat ostaje 7 milijada? Pošto je, znači, prošlo godinu dana imalo je, bio je nisav, znači, oni su dužni da izdvoje zekat na ovo 7 milijada eura u osnovu. E, sad da vidimo dalje. Kaže, ako nam je šredski dođeno da, da, da vraćamo navedeni iznos u ratama od 2012. godine, ili, kaže, proračun zekata vrši tako što se od ovih 7.000 treba oduzijeti 4.600 eura duga prema državi. Znači, ovo kompletno pitanje se vraća na, na poznatu meselu e, davanja zekata na dug ovo je jedna, vjerujte, najkomplikovaniji mesela koji postoje veliko razinačko ženjaka. Počeo od Asaba, pa, če, e, pa Tabina, pa četiri mezeba, pa nadalje. E, mnoštvo mišljenja ima. Znači imamo dvije situacije. Prvo, onaj koji je posudio, posudio određena, čovjek posudi 5000 maraka. I 5000 maraka pregodini kod njega. Da li je on dužan, da su imali sad, prošlo godno dana, da li je, a posudio nova, treba ga vratiti na određeno vrijeme, za godinu, dvije, tri, nije bitno da li on dužan da daje zekat na te pare ili posudio to? Posudio treba vratiti. To je jedno pitanje. A drugo, onaj koji je posudio, koji je njemu dao pet ljama raka. To što, znači, čovjek njegove pare, samo treba vratiti. Je li on dužan da daje zekat na te pare? I ko od njih dvojice treba, sad treba da I Treba ne, ja smisla da daje obojica, ali tako? Ja će, znači, nema smisla što je da obojica daje na jedan iste pare. Jedan treba od njih dvojice. Po nekom učenjaku ima smisla, neko obojica daje. Pa smo pukaro koristi. <laughs> Uglavnom, oko ovih pitanja je veliko razilaženje. Jedan had, jedini hadis ima prenešen, on je veoma slab. U, smi, u kontekst hadisa u tome došlo da, da nije da nema zekata na dug. Samo ovim riječima, nema zekata na dug. A hadis je veoma slab, da nije potrebno da ga spominje, znači ima velike slabosti u svom senedu lancu prenesenu i nije prenesenu u normalnim poznatim zbirkama hadisa. Helen Neyse. Od Asaba se prenosi kontradiktorne mišljenje. Tri Asaba su nastavili to vjerodostine predaje. Da se uopšte ne daje du, zeka na dug, a tri su da se daje obavezno zeka na dug. Znači, imamo, a, a, a, a, a, oba stava se prenosi. Znači, tri Asaba na jednu stranu, tri Asaba na I, I nakon toga opet četiri mezeba unutar sebe imaju mišljenja mnoštva. I sad nakon toga ko nam dođe kaže ovako je svaka mučara. Vrlo teško doći sa nekim mišljenjem koji da kaže ono, et, onaj, sastavim se, smirio po ovom pitanju. Helen Nace, uglavnom, ovaj, znači, pitanje se vraća na to, pošto su oni posudili i trebaju vratiti, da li, da li trebaju, znači, odbit od tog, od tog novca koji imaju, da li treba odbit dug koji trebaju nekad vratiti? Pa na ono što ostane, se zadnji zeka. To je pitanje. Uglavnom, po ovom pitanju ima neki pet mišljenja učenjaka. E, da ne spominje redno ta mišljenja, e, Allah zna najbolje mišljenje koje, koje zastupa određen dio učenjaka, počeo da saba tabina, nadalje je to da da se daje na ovaj iznos, da se daje zekat, osim na onaj konkretan dio novca koji, koji trenutno će vratiti. U toku naredne, znači u toku te godine ili naredne godine. Ako će nešto za 3-4 mjeseca vratiti, to odbija, će ga vratiti a ono što ostalo što je kod njeg, to je njegov imetak, on je vlad, njega radi sa njim što hoće, ja ima, znači, ima nisab, ima godinu dana, prošle, treba da zekat. A šta im je dokaz za to? Zato kaže, kada je poslanik sa sa Salavajom sedem slao džubat, slao ljude koji su uzimali zekat. Nisu pitali ljude imaju duga, ne imaju duga, nije prenešeno. Nego su uzimali zekat, imaš toliko imetka, daj toliko toga. Znači nisu pitali jesi dužan, izgleda, jesi posudio, nisi posudio. Nego daj na taj, na taj, taj na imetak, daj zekat. I tako su imali. I zaista ovo je jak dokaz sa strane toga, znači da ne treba pitati, raspitivati se imal, e, imal duga, ne imal duga. Helem Neisa, uglavnom veliko razilaženje kućenjaka po tom pitanju. E, odnosno da vratimo se konkretno na ovo pitanje ovdje, znači e, oni su obavezni da daju zekat, ako bi počeli povom da vraćaju u ratama, znači u ratama da vraćaju, dužni su da daju zekat, da danu zekat na ovih 7000 koji je već pregodno prošla godinu dana. Znači to je već ono što kaže sebete fi zime, znači to je postao njihov dug prema Allahu Na to treba da zekat. Koliko to izađe puno, to nisu velike para. 7000 eura da znači, se izađe 175. Potprilike ne znam, možda sam bolje 175 eura, 2,5%. Hele neće, znači nisu neke velike pare. Dobro, nama jesu, ali, ali gledajući na ukupan iznos, jel? E, a sljedeće godine, znači, sljedeće godine, kad već vrate onih šest rata, i od šest rata, znači od, od 105 eura se rata vraća, znači, znači, znači vratili bi oko 600 eura, znači te 600 eura će vratiti i ostaće mi onaj dio. I što treba je naredni godine, znači odbiju one što će u toku godine ono vratiti, što će u toku godine navratiti. I kad, koliko im ostaje, na to daju zekat. Ako je ko mogu razumjeti, ovo je teško, ne samo dobro. Uglavnom, ko dođe u ovu situaciju, znači najbolje da pite, treba da pita. Šta? ja ću da još jedno pitanje, pa ćemo onda na vas ako ima prosa e, Ka, e, kaže, pitanje, zanima me istinitost jedne tvrdnje na koju, na koju sam naletio uslijed čitanja jedne knjige. Naime, spominje se dozvoljenost ispisivanja ajeta sura na meitu, kao i na četinima, e, navode se reference dviju knjiga po kojima Olema dozvoljava isto, e, Durul Muhtar, e, po kojoj je to dozvoljeno u Hanefijska knjiga, i nije pokud, i nije pokuđeno djelo. Te takav čin ne predstavlja nečistoću mejta. Znači nečistoću. nečistoću mejta. Kaže Šemsu Naarif, to je voljda naziv knjige, jel? koja kaže da takav čin sačuva mejta od kaburskog azaba. A, melet, a meleci će biti blagi prema njemu. Ona prije zna da je Belajsu bio bih zahvalan ukoliko bi se odgovorili na ovo pitanje. E, prvo, da se odmah da odgovorimo na ovaj dio za ovdje, e, tvrdnja kaže da, da to pisanje, znači ajeta je sura na, na Čefine i na Mejta, da to sačuva Mejta od kaborska doba, to je čista izmišljotina, to su praznovjera koje nemaju veze sa šarijetskim dokazima. E, ja, kakav fajda čovjek čita, čita živo griješio, bio u grijesu, sve sad nekom napiše na njemu to i čeo ga spasio da zaba, to je smiješno da može biti to da kide muslimana i da to pripiše šerijatu. Još melec će biti na njom blagi. Kao neće ga maljem udjeti. Što što znači ovo nema sumnje da je to batil, pa makar došlo i u knjizi Šemsul Narif. A, a e, ovo drugo što je Durul Mohtar što je došlo da je dozvoljeno pisati, znači finima, ajete i sure i tako dalje, e, za ovako nešto nim poznao da ima šerijski e, dokaz da je to praksa bila poslanika naravno da nije bila praksa niti ashaba da da pišu na mejte znači na čefine ili na mejte da pišu ajete i sura e, u bilo kom kontekstu u bilo kom razumijevanju da, da to pripisati islamskoj tradiciji e, šerijatu da je to od adaba od propisa uh, ukopavanja, znači nema za tako nešto dokaza. To s jedne strane. Ali ovdje će nekog bunt da neko kaže od nas, pa čekaj, zar nije došlo u nekoj knjizi koja je hanefijska knjiga. Durud Mohtar je poznata hanefijska knjiga na kojoj je pisao komentar Ibn Abidin. Što se zove Hašet Ibn Abidin, poznata knjiga, vrijedna, dobra knjiga. Znači Ibn Abidin je živio prije neka, otprilike dva i po tri stoljeća, jel, unazad. E, poznati učenjak hanefijski. E, ako, e, e, na znači, čest, može čovjek ući u nedovicu pa da kaže čeka znači to je poznato u anefijskoj knjizi, spomenuto, znači kako se neko, ovaj, znači da to nekog ima osnova, jer nisu učenjaci bez veze pisali. ovde mora, e, ovde znači, govorim sa svoje strane, treba napraviti, ovaj, treba naći jednu vrlo bitnu stvar, da često se u knjigama fikskim, u zadnjih 200, 300, 400 godina ili više, spominju, od znači u komentarima fikskih knjiga od oni, na osnovne knjige od učenjaka. Znači, pa imaju knjige koje su napisane za, za vrijeme E, učenjaka četiri mezeba. Znači osnovni e, fikski metnovi, tekstovi. Pa su na njih napisani komentari, pa na njih napisani hašije, podkomentari i tako dalje. Kako koji dolazi učenjak, sve su pisali na to. Uglavnom u zadnji, kako se raširio sufi, sufizam i maturidijska i šarijska akida, e, sve po, potonji što dolazi e, komentari, naće su u mnogim knjigama raznorazni budalešćina, da nekada drugačije. Znači, stvari koje su sporne sa strane akide. Pogotovo, recimo, kod nas ima poznata ova knjiga, a anepijski mezeb u novoj odeći, tako, tako nešto, tako no, tako zove. Anepijski mezeb, kako ono našlo? U novoj odeći, u novom odijel, kako ono nešto tako? Anefijski fik ima još nešto na naslovu. Idi pogledaj. Jesi tu? Aha. Ako je to ona... A? Koja druga? U novoj, ali novo, je roh, roh, je di... Helenes ima jedna prevedena, prva što je prevedena. Mislim da ima tri među Helena prevedena. Ona je puna tih stvari gdje, uh, gdje pisac koji je pisao taj komentar, on je trenio za nefis knjiga, to je tačno trenio za nefis knjiga. Ali je spominjao stvari oko stvari koje se rade oko kaburova, oko dova izmišljeni, oko stvari sumnjivi, sporni, gdje ni uopšte razabiru kao savremeni učenja, on je savremeni učenja. Tako da bi Hanefi si meze fi, e, fi se u novoj odjeći, tako nešto, u tom kontekstu. E, tako da je ta knjiga zaista sporna, puna je tih spornih stvari, što je spomenuto u potonjim knjigama Mezeba. O ti stvari da spomenemo ovdje ova zanimljiva stvar za nekog zbunje evo vidiš kako je napisao, znači knjizi naši ima to osnova i tako dalje e, recimo ova knjiga Durul Mohtar znači poznata knjiga metna na njoj napisao znači Hašio ibn Abidin Hašio ibn Abidin učenjak ibn Abidin e, recimo od e, navešao sam jedan primjer koji koji od ibreta da, da mogu tako učenjaci nešto napisati jel? zbog jakog utjecaja sufizma i ti neki skretanja devijacija recimo on spominje meselu iako je bio veliki, eh, veliki fakih, učenjak, imao neki stvarima koji zaista ne prihvaćaju u koji svakog čovjeka, kao što su neki stvari uzima, neki odbacuju, tako da On, recimo, spominje meselu, kaže pitanje mesela, kaže šta, kakav je propis toga kada, kada uh, hađija ili onaj ko obolja umru, dođe u kabu, znači dođe u harem neki i dođe kod kabe, a nema kabe kako nema kabi, kaba odšla da tavapi oko Evlije. Nama je to, znači, neće misli da priča. Samo malo, samo malo. Neko misli da ovo smiješno, ne, ozbiljno čovjek piše. Dođe, znači, hađija i čovjek obalja umru i nema kabi. I nema kabi. Kaba odšla gdje? Da tavapi oko Evlije. Da li je njemu ispravan tava? To je mesela, znači, to sada da ta, kava ošla tavak, to ne, to, to ne šta pričat, to je to, to akida. Je. Nego je problem je ti nam, je tava je ispravo, tavak treba sam puta obić, jel? A nema kabe. Je li ispravo tavak? Pa kaže, kaže, dva mišljenja ima, jedan kaže ispravo, jedan nije Allahu ekstra. Velike mudrace. <laughs> Naravno, jel, neko kaže ispravno što ispravno, bitno je, tu je bila, sam me briga što ona ostaje. da to vam. Oni kaže, nije ispravno, kako će biti, nema kabe, uop se, alo. Stvarno logično, ali da. I, sad, I tako spominješ nešto u knjigi. Znam se da neko sad dođe, kaže, e, halo ba, a ne fizika knjiga, šta ti pričaš? Vidiš, kaba, ošla, tava, fjevlije, poloj, goloj. Ozbiljna knjiga. Znači, ovakve stvari, znači, ovo što kaže, ono, Na, da malo što ono oprosti, znači to je malo, jel odakle on prenio, od koga je uzdo, to te sufijske, ono što mi kažemo sufijske gluposti, to mi ješno pričam, pa se dobro nasmijemo, samo dobro da nasmijat, a da se ozbiljno o tome priča, nema smisla, jel? Ali eto, znači ima, to se nađu knjigama. I takvi stvari, jel? I takvi stvari, da se od takvi stvari napravi neka koba jagi mesela, jel halal ili haram, jel ispravo ili ispravo. Tako da to je bio odgovor na ovo. E, ima li kod vas kako pitanje? Bojno. A bez musalata? Znači, pitanje da li je, da li je sporno učit e, Kur'an ležeći na leđima i držat Kur'an, jel? I zagoli ruka ona. A neće biti umorne ruke, jel, nakon dvih minuta. Uglavnom, pazite, Allah Žanu, Allah Žanu kaže u Kur'anu, Eladine jed kuruna Allahe, qiyama wa qu'udan ala junubi. Oni koji spominje Allah Žešanu, stojeći, sjedeći i ležeći na strani, na ližme, sve jedno. A zikr Allah, spominje Allah Žešanu, ulazi sve. Znači i učenje Kur'ana i zikrenje, znači sve ono gdje se spominje Allah Žešanu veliča. Znači u širim značenju. Tako da, znači, gledajte ovo sa strane Kur'anskog ajta, znači nima nikakve smisne. A nije nam došlo u nekom e, šerijatskom dokazu, u šerijatskom tekstu, gdje se ta, tako nešto zabranjuje. Tako da kod nas po tom pitanju ima dosta stvari koje su malo napuhane. Ono. Do te mjere da ono uzmemo Kur'an, dobro ga zamotavamo, ili peškiri, negdje gore na onaj, na, na, na kredenac, na kredenac je zove, kredenac je zove, stari, ne može biti obični, ne, ne regal, regal je opasno, kredenac. Dobro se zamota, jel, i ona prašna nemojš otrijeti poslije kad ono vas uzida, kad izadiš pare, one što smjeka sakrio, ja uglavnom, po pitanju Kur'ana, znači kod nas malo neki stvari, eh, stanje Kur'an, kod je to neki fetiš, nešto, ono, ne smiješ pipni pogledi, jedno. Nije to tako, ja. Nije to da ti mirin, ti treba ići, nije to smisao koji ti, znači, eh, kao kaže imam Nebević, ma učenjaka na tome da, eh, da treba muslimanci obavezni da poštuju Kur'an. A poštovanje Kur'ana nije to kao, kao predmet, poštovanje ono što je došlo u Kur'anu, kao objava, A pa razilaž učenjaka ima oko toga da li je dozvoljeno da čovjek stanu džunubluka i bez avesta da uzme Kur'an, da ga nosi, da uči iz nekih tako dalje. Poznate me sela. A ne do te mjere da neko ovdje kao što kod nas ima onaj... Uh, kao što neki dođu, kao je li mi dozvoljeno da, da, da imam odnos, intimni odnos sa ženom u onoj sobi gdje mi je mushaf, Kao u kući smije biti, a u onoj baš sobi ne smije. Tak, i tako neki, ima ljudi koji tako ono precizira, toliko ono, ono, bogobojaznost se odvela do ti detalja, jel? Ležao u krilu, A šta misli, da je iši bilo dozvan da uči u stanju, hajde. Pa to je preći, preći od ovog, on nije, on nije u hajzu, on samo to nije, to nije. Znam ja šta ti govoriš, ja idem na još težu meselu, da čovjek u stanju džunubluka i leži na ovako onako. Da... A? <laughs> Radiš to te u lema, je ne, ne. Spazite, ima jedan, jedan problem ovdje. Za vrijeme poslanika, malo da ne bi išli daleko s tim držanje Kur'ana, čitanje. za vrijeme poslanika sada nije Kur'an bio sakupljen uošte u jednu knjigu. Nije bilo Musafa uošte gore. Kad je sakupljen? Je li Osman ili Omera ili kak? Ha? Ili Omera? U Ibu Bekri prije umre, on raznožio ovi. Helen Neis, za vrijeme poslanika sada nije bio Musav sakupljen u znači, Kur'an, ko objava, nije bio sakupljen u jednu knjigu uopšte. Bili su pisari Vahja, koji su pisali. Kod neko bilo nešto, kod neko nešto poznati asabi koji su pisali. Ali nije bio sakupljeno. I kako se ovdje napod došle ta pravila oko Musafa, ne smiješ ovu, ne smiješ ovu, a uopšte nije bilo Musafa u sakupljenju jednu knjigu. Otkusa to je. I odnosno kad govori se Musa, odnosno Kur'an, kad se spominje, Da li se misli tu u knjigu, da se misli na objavu? A ne to je što je sakupljeno za pisan. Da, da, da, ne bi, da se ne bi išlo u tu neku kranu, jer kod nas ljudi ovaj, o, iz tog nekog a, e, a, e, velike, u krajnost nekog prava poštovanja, prava Koran, tako dalje, da se on ne smije, ovo ne smije, ono ne smije, da, što nije tašno, nije tašno, djeca, Ne, nikak se nikad uzim musav bez abdesta da uči sad od djeta, svaka to abdest, Allah zna i uzim ispravno i, i da se čisti poslije nuđe i nešto i sad, kad više u te detalje, to, to, to gali svi upući, jel? Za tu ganje, ko će koga ganja, ko šta uzima. Znači, u tome ima širine, u tome ima širine, ne treba u tome da te izat, jel? Naravno da je, muste, da je mustehab, ponikima važu da čovjek ima, jel, abdest prilikom učinja Korane, tako da to treba. A kod nas Hanume ošla tako, poznate ono, kad Hanume sjedno ni naše, više ove druge, jel? ovaj, ne može se učiti Kur'ana da nije žena zavijena. Učiti Kur'ana od vjena, od vijena glede. Allah salam. Novotari on došli, kaže. Gdje će kaže da ste joj I kad kaže, dobro, šta je dokaz, jesu vam dokaz? Ima dokaz. Kakvi vidi ovo? Pokrivanje ženi izmaramo je radi da ne vidimo škarci. A pa ne vidi se učenje Kur'ana. Za namaz, pokrivanje u namazu znaš šta je. A za učenje mushafa. Nema apsolutno vezi pokrivanje otkriveno. Ako nas ošto, i još sad sasvim, aha, kaže to je da se bude da žena bude pokrivena kad uči Kur'an, kada one uči zajedno pojedinačno, onda kaže melek prisustvuje. Znači, kao, ako je skrivena, ne prisustvuje melek. A prisustvuje melek, možeš imati dvoga, uči dvoga da prisustvuje, ne prisustvuje melek. Prisustvuje melek, ako ne imaš paščadi u kući i nemaš slika. Tu došlo hadisu, Ako imaš, ne prisustvuje, tamo zavio se koliko hoćeš. To zna to. To je bilo tvoje pitanje, smo završili jasno. E, sljedeće pitanje. Nakon na zavljanje selam, kaže, imam jedno pitanje. Da li smo dužni održavati rodbinsku vezu sa rodicama i rođacima? Rodicama i rođacima ili tu spadaju pod obaveze samo tetke, dajđe i amiđe? I kako da postupi prema rodici koja ne pridržava vjerskih propisa, a od koje sam doživjela mnogi neprijatnosti od ponižavanja pa do potvaranja? Hmm ovdje ima više pitanja. Znači ovdje najbitnije pitanje to koja je to rodbina sa kojom je važi održavati rodbinske veze. To je vrlo bitna stvar koji možda mnogi od nas svetno suma. Oko toga ima četiri mišljenja učenjaka, četiri mezeba i šire. Ja. Znači rodbina koju važi održavati rodbinske veze. Što znači va, va, održavati rodbinsku vezu, o, oko nas ljudi pogrešno to razumiju. Oni misle da održavati rodbinsku vezu možeš otići u zjaretnu. Nije to jedini vid održavanja. Održavanje rodbinske veze znači po selam da pita za njeg, da doviš za njeg, da mu pomogniš kad treba pomoć, da nas nazoveš, da ovo, znači razno, razno razni vidovi kontakta, shodno mogućnostima, ishodno bliskosti rod, rodinstva. Nije jedini vid održavanja rodinske veze uz jaret otići. Iako nije obišao Ami, uh, ili Dajđu, te nije obišao e, nije ošao njima od jaka, ja ne održavam rodbinske veze. Nije tačno, ti njih sretniš na ulici, jel, jel imaš priliku da sa njima kontaktiraš, jer po celama se raspitaš, pomogne kad treba, pa makar ne obišao, ti održavaš rodbinske veze. Ne održavaš rodbinske veze, znači posvađa se sa njima, a, a, znači nešto radi što je na, na uskrb i ne kontaktiraš sa njima, posvađa se sa njima i tako dalje. To je nadržavanje prekidanje rodbinske veze. A na, znači, i ovdje ima određena devijacija u razumijevanju šta je održavanje rodbinske veze. A što se tiče rodbine, znači, s kojom je obađiv održavati, kad kažemo obađiv, znači ostali me sunet. Kona, kod nas je poznata tako rodbina, ko je ono prvo, drugo, treće, četvrto, koljeno, tako dalje. Kad dok je koljeno se može ženiti? Četvrto ili osmo, dvanisto. Uglavnom, znači rodbina je rodbina. Bilo koje koljeno bilo, to je rodbina blisko je shodno koje je blizi, a, a treba sad znati šta je koljeno stvar, koji tu nivo prvo koljena, pa drugo koljeno i tako dalje. I to je sad priča za sebe. Hele se, a ono što strane šerijata naš, interesuje, šta, šta našto puće šerijatski tekstovi. Ovo su ono, ono što mi rekli, običaj, bosanski, ovi, one, nije bitno. Uglavnom, e, naš interes, znači, e, s kojom rodbinom vađu zdravstvo mezi? Oko toga, znači, ima četiri mišlje znači Jedni kažu, rađe sa svom, e, za svakog ko zna da je u rodbinskom srostu. U, u, vezi, ro, znači, u rodbinskom srostu drugi kažu, jel, do ovog, do onog mjesta. Uglavnom, ono mišljenje za koje imaju zaista kompletni dokaz, to se ono na čemu su, na čemu su Hanefije. Zanimljamo i mi, da, li, da ne kažem, mi uvijek protiv hanefija Hanefije, na Ebu Hanifa na tom stavu bio. A to, I zato što ima dokaz za to, ne zato što on Ebu Hanifa. A koja je to rodbina? A to je znači rodbina sa kojom važu važu zato znači to su znači eh, zadnji, ona, ona donja granca. To su uh, tetke sa babine i mamne strane i amiđe i dajđe ono što je ispod njih je stehab. Ono što je iza njih, što je bliže, znači brat, sestra, majka, otac, bido, nana, to, to je jasno ko dan. A znači ona donja granca, znači to su tetke iz babine i zvane strane i Amidža i Dajđa. Šta je, šta je moj dokaz za to? Dokaz mu je poznat, znači imamo ajet, a je zabranu da čovjek sastavi dvije sestre, da oženi dvije sestre istovremeno da bude u braku sa dvije sestre. A imamo hadis mu tefek alejhi, an yajma an jeđma al mar'u ma al mar'ati da, da sastavi sa ženom u ammetiha au khalatiha da čovjek oženi jednu ženu i njenu tetku od oca ili od majke istovremeno da živi da ima kao dvije žene ono što mi malo ono pitanje, malo pitanje zašto? u drugom rivajetu došlo zašto? zašto je zabranio da, da sastavi, da sastavi ženu i njenu tetku zajedno da, da oženi oba? da ne bi došlo do kidanja rodbinske veze. Da bi izdošlo. Da ne bi došlo do kidanja rodbinske veze. Kako da bi došlo do kidanja rodbinske veze? Pa poslovljaju se. U arabskom e, e, jeziku se uh, uh, druga žena, ne znam s koja je druga, koja je prva, koja je druga, jedna, uvijek jedna druga zove druga. Zove se u arabskom jeziku, zove se u arabskom jeziku darra. Darra znači ona koja šteti. Poput ljudi, poput normalno. Ona, ona koja je došla, ona šteti ovoj. Ona koja je došla, ova šteti ono. To je normalno, to se zarazumi I čak se, čak se u šarijaskim tekstovima opisuje kao takva. I, I sasvim je normalna da relacija među njima bude zategnuta, da su posvađanje, da ne govori i nije važno da govori. Ni da se znaju, ni da moraju pit kahu. Apsolutno nije. Ova živi svoj život, ova svoj život ako su finoj vezi, ako se slažu, to mi kaže, dobro, jest. Ali neka može biti belaj, ali kad su one sastavno podruže, to ti... <laughs> Onda su belaj. Uglavnom, uglavnom, znači, šta je pojenta? U hadisu je došlo, znači, u hadisu je došlo da nije dozvoljeno sastaviti, znači, ženu i njenu tetku, znači, zajedno sa njima čovjek živi obe, zašto? Zbog kidanja rodbinske veza. Ako je to tako, kaže Ebu znači, nakon toga je dozvoljeno, znači, dozvoljeno sastaviti, sastaviti ženu i njenu, i njenu tečnu, što je ispod nje, neku danu rodbinu. A šta to znači? Znači, ako opcione potvrđale, ne bi održavali rodbinu skresu dozvoljena. I kaže Ebu Hanife, znači, što je ispod tetke, znači, Amidži dađe znači, nije vađiv održavanje, jer ovdje je vađiv. Znači, mi, recimo, njih dvije sastave da se ne bi potvrđale, znači, vađiv održavali rodbinu skresu. Ono mimo toga je mu stehab. Ako se potvrđale, nije, nije lokatra, tragedija. Šta? ovo je hadis, govorimo o hadisu. Dobro. Allah te nagradi. Uglavnom, znači, ovo je način njegov dokazivanja. Iz ovog se razumije, znači, da je ono što je ispod, ispod tetke, ona niža rodbina, znači, da, da, da nije važi sa njima, znači, mu steha bi održava sa njima, ne važi, znači, nije čovjek grešan ako ne održava rodbina, ako dođe do sukova, ne sve, dakle, dok znači tetke tetke amiđe dajđe znači obavezno treba čovjek sa njima imati kontakt održavati vezu i tako dalje a za ove ostale stehab. Ovo na osnovu dokaza. Znači, one ostale učenjaci na narodne određene dokaze, znači nisu direktni dokazi i konkretni po ovom pitanju. Dakle, da ne duljim po, oko ove teme. Jel? Je ovdje pitanje kod vas? Bojim. Je to jedini propis koji ne razumije? Žena koja je u braku, pa su toku rata zarobi i bude robinja. Znači ona je robinja, zaista posebno, bez uvašta u braku. Ali nije dozvoljeno sa njom imati odnos, dok to, takozvani isti bra, ima fiski propis isti bra, znači dok ne prođe jednom mjesečnom pranje, znači ne dobi hajz, dok ne vidi da nije trudna. Kad se dakle, vidi da nije trudna, onda je dozvoljeno ono kome ona robinja da ima odnos sa njom. Znači da ako je trudna, nije dozvoljeno da imate odnos sve dok ne rodi dijete. Pa ne ona vezi sa njim, kakav on, njen čovjek, jel? Kakav čovjek njen to? Molim? Aha, prisilite, prisilite. prisili se. prisilite. A koji čovjek jači, naravno, ništa. <laughs> ova, isto tako, znači ima kod nas ovaj... Neki dođu žalud, kaže, žena ga odbija u posla. Pa ajde odbije ga jedno, pa odbija ga stalno. Pa o tom, o tom pisao ću on govoriti, pa dobro, jesi, jesi ti jači od nje? Pa, pa to je, pa ti je prisilije. Pa, kakvo znači? Kaže, ili dozvoljeno, kaže, pa svoj la... čovjek ne, neće odgovarat sudski, šerijatski, čovjek koji nasilno priđe svoju ženu. Nasilno. Jer ima pravo na to. Ne može ga ona odbiti. Osim ako ima šerijatsko prodanje ona. Ili o hajzu, ili ima što one, one, one, one upale na, na kakve i nešto, šta ja znam. Znači ima opravdanje, bolesna i tako dalje. Ali bez opravdanja da ga odbija. Kao što kod nas ima slučaj, ili jedno što nju, či, ili vanja, kaže, nije problem, ali šta, kaže može za vozačku i tako dalje. Uglavnom jesi razumio odgovor. To što se nama ne sviđa odgovor i što mi ne razumijemo, pazi mi ne razumijemo uopšte robstvo, robstvo je prošlost. Mi to dođemo skontati uopšte kako robo je, da mu neko, uopšte kako čovjek može biti rob. A iz ugla robova, da smo živjeli prije stotinja godina, robovi neće da budu slobodni. To je zanimljiva stvar, kad je propisan zakon u određenim zemljama, da robovi nisu više robovi. To je bio veliki belaj za robovi, neće da bude, znaš šta je sloboda za njih? Mora radit, mora imat kuću, mora izdržavat, onako, nema treba mozak imat uloža, tamo lezi, ustani, sjedi, radi, donesi, odnesi, sva priča. Ja. Jes, ali ona... ona, ona je pristala, pa hvala Bog da je pristala. Nije to dokaz da nije dozvoljeno. Ali, znači, to ona pristala, ne samo ona, nego i Safija. Safija je pobijena čitava familija židovska, sve je pobijena. A ona ostala njemu žena udala se za njega. to ovi naši orientalisti kad nam filozofiraju. U, sljedeće pitanje ovdje kaže da li je nes kafe haram, pošto sam čuo da sadrži aditive od svinjetine. Allah vas nagrađe. Ovo je odgovor. Evo, vraća su pili, pa to je odgovor. Nema. Glavno što se tiče aditiva, to je tema ovako podugačka. Aditivi to su stvari oni emulgatori, e ovaj, e onaj, tako od 1 do 100, manje i više. Uglavnom, ovaj, o toj temi, ba sam ja nadugač na našeg pristup, pa ako hoće nek se vrati, ima napisano, na to, znači aditivi, njihov propisi, vraća se na emulgator, želatine i ostalo. Razimim, rezultat toga vratno mnogi znaju da ne ponavljam. Uglavnom, znači, ne, čak nema smjetnje što ima u Nescafe, aditiv koji je porijekla svinskog, jer je to ta svinska tvar doživjela pretvaranje iz svinske u neku drugu, ta totalno se pretvorila, znači ni više, uopšte nema tvorevinu svinskog, to je s jedne strane. S druge strane, to je nešto vrlo nezdatno i malo. Znači, aditivi su nešto što je vrlo malo i količin dodaje, a u šarijetu pozna stvarilo ali e, je sirum u tefer, znači nešto što je malo e, zanemarljivo, zane, zane, znači nešto što je malo od nečistoći, nešto što je malo od, bilo koje stvari ko čini to je zanemarljivo zato se ne veže propis a to, a to se vraća na ovo a, a druge, s druge strane znači ovdje je najbitnija stvar za aditam gator znači da su to stvari koje imaju životinsko porijeklo svinsko porijeklo da su znači hemijskom reakcijom doživjeli promjenu pretvorile sasvim drugu tvar To je isto kao kada se izmet pretvori u zemlji, kroz zemlju pretvori se tamo u nešto drugo i zraste tamo, jel, ona, paradajz je ono što, što kod nas tamo, jel tako, džerizom zaljevaju paradajzi i kupusi i ostalo. I, kad dobro rodi, pita kakav je proces tamo. imalo ovde pitanje? Jel smo priveli kraj? Bojno. El Djevab, odgovor. E, ima i dva stava učenjaka po ovom pitanju. E, dio učenjaka kaže da, da klanja, e, manji dio učenjaka kaže da klanja taj namaz koji nastupio njega, pa onda onaj koji ga je prošao. Dok je ispravnije ono znači, većina učenjaka, to je znači, da ide po rasporedu. Onaj namaz koji je imao pravo da ga odgodi zbog putovanja, pa ga odgodio, on mu je sljedeći koji ga klanja. Znači, on nije ti u tom džematu, oni klanjaju akšam, on, a on treba šta? Ja, lijepo će klanjati. Znači, ima dvije solucije. On zanijeti akšam, znači, i klanja. Znači, on klanja četiri rekata, on tri. Znači, ima dvije solucije. Ili na trećem rekatu, znači, kada oni ustaju na četvrti, da on na trećem rekatu sjedni, oni su ustali na četvrti, on sjedne, ostane, proučuje tihijatu, preda, selam i izađe. To je jedna solucija. A druga solucija da on sjedni, uči je i čeka dok oni isto sjednu posle četvrtog rata i proće tihijat i zajedno sa njima predaselam. I jedno i drugo ispravno, i jedno i drugo ima i stavovi učenjaka nema smetnje i nije došao ni za jedno ni za drugo uh, hadis koji presuđuje po tom temi. Je, znači jedno drugo ispa. Kako god uradi ispravno ništa. Da preda selam i ustane još i ovo dodaje. Ne treba mišljenje. Ako tako uradi, ako tako uradi, inšala ispravno. Ne, idući mu safir. Ako se vrati u svoje mjesto, govori se da mu safir još je musafir. Ne, e, musafir po ispravnom stavu učenjaka. Musafir kada klanja za onima koji utopunjavaju namaz i on utopunjava namaz. Znači, ako musafir inače krati dva, na, dva klanja, četiri klanja dva, on kad dođe u džemazgi klanja četiri i on je, njemu ove da klanja četiri. Znači, ako su oni završili, pristigao na dva, znači treba i on dodati još dva rekata. O, to se prenosi od Abdullah ibn Abbas i ostali asaba i većina učenjaka na tom stavu. Ovdje nam pitan došlo, kaže, koji je propis? ukrštavanja nogu u namazu i kako se pravilno sjedi u namazu je zakvahaj. To ono, ja sam na tešehu bio tako, kako stavi nogu u tešehu. Ovo je poznato, do, došlo u hadisima, jel da, da, da kada da čovjek a, e, kada, kada sjedinje ima, znači ne samo na tešehudu, nego mimo tešehuda, kad sjedni da, da desnu nogu, znači ispravi, a samo uh, prste e, upravi prema pravcu kibli, a da ovu lijevu nogu da nju savi i da sjedne na nju. To došlo je dosta na Hadisu Buhari muslima. A uh, ovdje, znači ono što nas interesuje stvari na zadnjem rekatu, tu je, ima veliko razine, na zadnjem rekatu, ako, ako se klanja dva rekata ili tri ili četiri, na zadnjem rekatu kako se sjedi. Uh, uglavnom u Hadisu je vredosljeno je preneseno da se sjedi, znači, uh, kako sam malo prije rekao, znači desna noga se E, ispravi, znači ne sjeda se na nju, ona se ispravi u zrak, a ovi uh, prsi se po, uh, e, upravi u pravcu kiblije. Evo ovako znači. Znači ovako se ispravi, a prs se pode u pravcu kiblije. Znači na trećem četvrnom rekatu. Ako šafija i na drugom rekatu. Jel? A ova lijeva noga, na, znači na zadnjem tešehodu, a lijeva noga se isturi naprijed, stavi se pod cjevancu. Pod potpeticu ovdje. Stavi se znači da izađe ovaj dio noge. I znači nagne se malo u nagibu, sjedi ovako, ovako suneta sjedi znači na zadnjim tešehudu. Poslanik se znači ovako u vjerodosljima Adisom Buhari i muslima došao da ovako sjedi. Mada je dozvoljeno, i na tome, jel, na tome je stav učenjaka, jel, dozvoljeno da se sjedi ovako, da nema smijetu, u stvari ima širine u tome, da čovjek sjedi, jel. Ali pos, govorimo ovdje kako je po sunetu i kako je ispravno. Ne znam da li, da li se dobro razumijelo ovdje. Kako može? Kako čovjek može? Sjedni kako može. Uh, ima ovdje još puno pitanja. Uglavnom, pa ti imaš ovaj, pet neki pitanja kojima treže, treba malo duže objašnjenje, vezano nešto za Ramazan, kako se otvrđuje početak kraja Ramazana, hadisi u vezi Šabana, mjesec Šabana i tu više hadisa ima spominuto što virusni, što slabi i smija, propci smijavanja, onaj, propci ono koje se smijava sa vjerom, propcima vjere i tako. Uglavnom, znači, ima više pitanja koje traži više vremena, a pošto mi već prošli bonus, da ne bilo ko svaki put, ono, jedne više. Pazi, meni nije problem, ja mogu puno pričati, da se zanesem, ali možda je vama, vi mijenjate noge, ali tako, utrne, pa promijene se, tako. Uglavnom, e, da s ovim završim, ako ima, ima li još jedno pitanje od vas, jedno završne, pa da... Uh, to znači tri ima. Pa ti treći. i tu više od pitanja. Ovo je lično je što se tiče mokavog. Hoćeš ti doći sljedeći put? Ako bude živo samo. Pa da to odgledamo, du, e, ima tu dužu priču, I jedno i drugo. Ali pitanje vrlo bitno, ja ću konkretno, to je naše Ima tu neki, ima jed, ima znači ima tu klizavog terena ima stvari koje znači ima ima stvari je dozvoljena ima znači stvari gdje se treba paziti e, tako da se ne ide jedno i drugo krajnost pa zato bolje je da se opširnije o tome razgovara a da odgovori na to Interesno je koje je na vrijeme klanjanje jasnije na vada kada je čovjek obudit. Ne dešava da radi radići. Nekad bi dostali čitava radnja, nego negovi brat jasnije nekad možda zakasniti znači da ja da bi ja zatvorio srcu u radnju tu sopte, znači tu sopte čitav, znači čeka njega. Znači da li, da li je niši, da li ima više do sredine noći ili se može hranjati na do dobi. Pa što je bilo da pitanje? Je li tako? Spominjali smo sve tri mišljenja, do prve trećine noći, do sredine noći, tu je većina učenjaka do sredine noći, Hanefije su da do sabaha i dio učenjaka do Handelijskog i i šafijsko mezebu. Uglavnom, znači ona, e, i, e, taj četvrti stav spoji između ovog dvoga, znači, Znači sa zvjerodosti na Dizu Ašbuhari muslimu da, da je namaz sabah, e, da je jacija namaz do, do polovine noći. Znači, a polovine noći nije 12 sati, nego polovina shodno noći. Ja. A ima i hadis kojim dokazuju Hanefije, kojim dokazuju, koji ukazuje da, znači, da se produžava namasko vrijeme do sljedeće namasko vremena. E, sa se može dokaziva, znači, za klanje. Zato dio čenaka kaže da je u osnovi se klanja, vaktu li htjar, u osnovi se klanja namaz, znači do pola noći, jacija namaz. A onom koji ima potrebe iz razloga da ga odgodi, može ga klanja do sabah namaz, sve dok nastupi zora. Tako da, znači, ako ti imaš e, razloga da, da bi ga odgodio, nema nikak smijeti da ga klanjaš poslije. A naravno, da ne bude razlog, ono sjeli, mi znači, ti ne bude sjeli, prošlo tri sata, ne klanja. Znači, neki razlog jeste objektivan, tako ne. Znači, ne znači, sad je pa pola tri, znači to se uvijek ramadan, da li je ono strikno ili ima ta neka granica onaj 15-20 minuta i za to vremena. Pa, i to je pitanje koji je bilo lijepo odgovoriti. To je, znači, pitanje se hura, znači, da je rača se na hadis, treba ga obširnije objasniti. Ova vaktija, onda ko analizira, ko prati, ona fula u ovom. Znači, sad je pojim, na koliko fula, 20 minuta, pola sata, to je sad zaosnog. Čak i horozovi su na našoj strani, da fula. I oni pjevaju poslije, poslije one dok pije. Ja. Ne znam, spominjao tu mesel. Ali nisam ja spominjao hadis, znači ima hadis koji govori o toj temi, kako se otvrđuje, znači ne treba to biti neki plah, plaho veliki filozof, sam treba ima oči i izać ujutru zoru i Na veću, vi ovdje imate planina kamar, otići i plati. I pratit, znači. I prati se gdje se, znači kako se pojavljuje zora, koja je lažna zora, koja je prava zora. I onda se utvrdi i to je neko mjerilo, na osnovu čega se ocjenjuje. I to znači oko ovih stvari, recimo u arapskim zemljama su velike polemike vođene. A ovdje je vrlo bitna stvar, ovdje je greška ako napraviš u tom. Nisam pomenuti da se huraš, ti neš jest. Nego prvi kažeš klanja, ako klanjaš, znači klanjaš jaciju, prije što, e, pardon, e, sabah namaz, prije što je od namazko vrijeme. I to je bilo, naravno mi možemo reći, pa dobro, to je kriv onaj ko odredio, dobro, kriv kad ne znaš, a šta kad znaš da je tu bela i da, te, da treba popraviti, onda, znači, nemaš reći, krivi su oni. Ja sam na ja ništa me briga, neke grijeh na red. Što ko ti znaš kako treba? <laughs> Jeste znači, znači ako ti nije tiješ, kako bi sljedeći put bio inšala, da to, da to se postoje pitanje u detalje, da se o njih može odgovoriti. Eto, može. Ja. Znači njihovo pokrivanje. Kad je najbolji da čovjek učenjaci kada spominju pokrivanje vežu ga iza za namaz e, za djevojču znači pošto je e, e, ženama vađi pokrivanje kad postane punoljetna tad je grešna ona prije toga nije grešna ali je grešan roditelj ako je nisu navikavali kao na namaz dijete znači ono je grešno kada ne klanja kada postane punoljetno znači muško dijete od 13 14 godine ono je ostalo grešno ono lično ali su roditelji grešni ako ga ne navikavaju od 7 godine i od 10 ga ne udaraju zato što neće klanjati Znači isto vežu taj propis vađba pokrivanja kao i za nama. Znači treba od malena što prije narikavati. a ja sam to spomenuo kod nas, u našoj sredini, e, zbog škole, da nije isto djevojčica kao će se u petom, šestom razu pokriti gdje su svi navikli na nju otkrivenu, da ona dođe i šokira čita, u, a to je za nju ipak to njeno dušo, to nije svijet i nju treba razumjeti. Znači nije njoj svejedno u takvoj stati pokriti se, ko kad krenje od prvog razreda, niko nema pojma, ona od prvog krenula pokrivena, gotovo, pokrivena, pokrivena, gotovo. Znači, ta se već navikla ide. Znači, zato bi trebalo kod nas e, prije, da sam nekao, za razliku od arapskih zemalja, u arapskih zemalja tamo, u arapskih školi, znači, ne, žene nema važi, bude pokrivene, normalno, oni koji se drže, jer, jel? Kad smo sad u Skarabi, djevojčica od 12 godine mora nikab nositi. U školu neću ići, ono istrali školu ako nema nikab, na znači, koliko lice. A kamo li znači pokrivanje? A ovo pokrivanje, znači, i kod nje, od, od, znači, po, od početka, znači, onaj savjetuje da se pokrije. Znači, do negdje od 10. godine sad mora nositi marama, a od 12 već mora nikab nositi. Znači, ta postepenost prati kao nama, ono nije iste težine kao nama. Ali u smislu navike treba navikavati kao i nama. Ma znam, to znam. Ja. Ja znači čovjek, čovjek tu vaga između dvije masle, dvije koriste. Znači u čemu je veća korist u smislu za njenu budućnost? Znači oni ako, ako njoj ne daje, apsolutno ne daje, ne može se izganjati, treba ganjati, treba tražiti neka prava, ljudska ovakva, naka, šta ja znam. Ja pitanje, je, pazite, ovdje ima jedna težina, druga, da li to djevojčica može izdržati tu stvar? Da žena bude, da djevojčica koja je mlada, da li ona može izdržati psihički, a, a, a, e, to može biti za nju šok, bez obzira što bude trenutno bude na, znači ubijeđena ona kad ode ide godina, e, godinama je neko vrijeđa napada i tako dalje pogotovo u srednjim školama znači da li on to može izdržati ili može u svoju suprotnost prema to je pitanje za sebe to se vraća na, na, na djevojčicu samo ali znači ovde znači e, se vaga između te koristi i štete koja je tu znači e, šteta u tome da ona ne završi školu koja je tu šteta za nju kao znate da koja žena koja nije školovana koja nije pismena na to, to je mahana za nju, to je sigurna mahana. Bez obzira što ima određeni haram i mnogi haram koji se radi u školama. Ali korist toga da ona nešto nauči, da bude pismena, da razumije sve što se dešava kod njih, osnovne stvari, to je vrlo bitno za nju i za njih, da ne bude, nema kompleks manje vrijednosti. Jer djevojčica koja daša može samo osnovnu školu, poslije ne ide u srednju školu, e, može pričati šta hoće, malo uglavnom to utiče negativno na te žene. Pogotovo ako je neko hoće da je omalovaži, da je spominji, da nije završila, da ono... Bez obzira što je padlo u to što je danas sačuvala od miješanja, od ovog onog. Ali, ali ostaje ta mahana neobrazovanost. Znači, sad treba vaga između toga, znači, koristi toga da se završi škola i, i, znači, i te štete što će ona biti otkrivena, što, će, e, što krši taj propis. A pa se ne kaže samo taj propis, ona krši se propis miješanje muškaraca muškarca žena, koji mi ne možemo regulati muškarca, tako? kršimo propis što dolaže, što dolaze muškarci gledaju predaje, što muškarcima žene predaju. Može to ko promijeniti, ne može to promijeniti. Znači, mnoštvo je prekšaja u školama, uče se tamo Darwinova teorija i dan danas smiješne stvari, tako dalje. Ali te stvari, znači, to su opće poznato za stvari te satani islama, sporni, tako dalje. I, i na, idemo, mi idemo, znači, e, da, da prevagne ono u čemu je opća i veća korista za našu djecu i da to prevagne, a da nastojimo znači da ovim stvarima što više e, primjeni šrijat koliko mogu. Problem je za djecu ne mogu klanjati u školu. Mnoga djeca ne, nemaju mjesta i prostor klanjaju u školu. To je još bela iz možda, možda veći nego ovu. Na, znači ovdje se vaga između toga. Ako neko misli da njemu korist za djece, nek po, po cijenu toga pokrivanja lica ne ide u školu, znači to je njegova lična procjena i možda tog djeteta, ali ne može biti to pravilo za sve. Znači, jer mi ovdje imamo znači, zlo, zlo harame koji su oko nas i mi znači, e, pokušavamo da se probijamo, da idemo da radimo ono što je hajr za nas i za naš, za naš djecu, za budućnost, e, sa što manje harama da se radi. I znači, to, to je e, procjena toga, procjena same porodce, obitelji i djevojčice i tako da. Tako da po meni tu ne može neko dobiti ovo je haram ovako, hala ovako i crno-bijelo gotovo. Po mene tu i tako na televizoru boje. Ima raznih boja, ima raznih stanja, da se stvari ako je kratko, ako je dugo. Dugo pitanje. Dugo odgovor, ali pa kratko pitanje. Imao smetnje da zoveš ti Sufija? Imao smetnje? Ne, ne, ne, nisam ja bitan, ne, ti govoriš. Ima smetnje da kažu ti gdje sufija šta ima. A što ne bio sufija? Ne, ne, neću ja da odgovori. Pa ne, ako ćemo tako, ako ne ima smetnje. Gdje šija, šta ima šija? Ima smetnje. A treba razumjeti šta je, šta je telepija, treba razumjeti šta je termin. Pa da li se sad podrazumije potem, ako misli neko udruženje, organizacija, ko nije sa nama, nije dobar, ne valja i tako dalje, to je jedno razumijenje, a ima selefe, znači vraćanje na selefijsko tumačenje vjeri, znači na onome znači bio selef ovog umeta u akidu, u fiku razumijenja vjeri, to zdaja različite stvari. Ako misli selefija kao džemat, ko je sa nama, dobar, ko nije sa nama, ne valja, to je jedno, a na selefijsko razumijevanje vjeri, znači tumačenje vjeri, znači, na čemu je bio selef, znači prve tri generacije, to je jedna stvar. I uglavnom svi se fataju za to da budu selefije. Svi čak i oni najveći reformatori, znaš, koji su imali skretanja, devijacija, ok, idu, kažu, jel, mi smo selefije. Jer njima odgovara da selefije, se na izvorni selefizam, znači izvorni islam. Vraćanje na izvorni islam, onaj islam koji je od početka bio prisutan. To se vraća na, znači, da li se otumače, šta se podrazumijeva pod selefizmom? A, a to, da li trebamo se zvati ovako, da li onako, ti kad kažeš ja sam musliman, E, svi oni što se brojaju su muslimane, oni su muslimani, je tako? Pa kad te neko pita, dobro, jesi musliman, jesi, jesi sunija ili ti šija? Šta ti reći? Jesi maša sunija, dobro. Jesi li od sunija, jesi, jesi mu atezila ili si sufija? Nisam ni jedno, pa šta si onda? I hop, mis, mis, mis, i navedete, opet navedete. Ako si lepi, ako nisi, ako si na dalale, tu na dalale. Znači, kad se pojavila potreba da neko kaže da je selefija, ali nije selefija izvornica, zbog pojave, znači, E, novotarija u akidi. Zbog pojave novotarija došlo do toga da se, da se, dok se čovjek deklariši, znači ja sam uvo, nisam ja uvo tim svim vrstama skretanja, devijacijama. Ja se vraćam na ono čemu su bila sahabi, na čemu je bio poslanik sa selem. I dičim se time i to mi je di. Zvali to selefizam ili izvorni islam ili prvi islam kako hoćemo. Za razliku od onih posle, skretanja koji su poslije došli. Na njih se ne vraćam i ne dičim se sa njima i ne kažem to istorijsko nasljeđe i slične gluposti ne znam da se razumije, podugačko pita, o tome su pisali mnogi učenjaci, o tome piše recimo Šej Albani s jedne strane, pa ovaj e, njegov učenik, uh, Zakir Naj, kako se zove, znam ja, uglavnom je on kog šeha voli, ali kontra mišljenje ima. Pa onda dođe Sali Fevzan, kaže, on ima još žršće mišljenje od šeha Albanija. Pa onda dođe Sali Usemin, Vibas, pa kaže, uglavnom tu je, ima tu priče dosta, a razime je ovog tu, znači, vraća se na tumačenje vjere. Svede se sve na to, na koje tumačenje se vraćaš ja sam sporazumio, mnogi ljudi ne razumiju šta to znači uopšte. Uglavnom, već da Allah šano nagradi svakim dobrom. Ako poživo, da Allah da mi hajde da se ponovno sretim s vama, Allahume, da ne teška da ne teška, kako je to bilo S kojim odgovorom? E, Assalamu alaikum, se čujemo. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wa sallam. Slišajte malo na zvučniku. Neka je hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i salam na posljednjih Božeg poslanika i miljanika. Neka